Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braćo i sestre, evo crkva nam predstavlja Svetog Nikolaja. Svetog Nikolaja, velikog među svetima. Najpre velikog čoveka, pa velikog hrišćanina, velikog hristoljubca i čovekoljubca, velikog borca za veru, velikog stradalnika. Pa ga je stoga gospodi proslavio i dao mu i darove po kojima ga i mi danas najviše poznajemo i slavimo. Pa nam je tako ostavio velikog čudotvorca, velikog prozorljivca, pomoćnika u svim našim nevoljama, kada ga iskreno i od srca prizovemo. I eto, njegovo žitje, čudesno, može nam predstavljati veliki izvor, izvor sa kojeg da se napajamo, da crpemo, crpemo vrline, jer zaista ih je imao prepuno. Evo u evanđelju sada pročita smo blaženstva koje je gospod na gori preporučio da steknemo da bismo kroz njih stekli i duha svetoga. I kada pogledamo sva ta blaženstva redom, vidjet da je sveti Nikolaj imao svako od njih u punoći. A nažalost mi malo poznajemo njegovo žitje i obično znamo samo sveti Nikolaj i pred tim stanemo, tome se poklonimo i idemo dalje. I onda ostajemo žedni pored bistrog izvora vode. A tako kao preporuka i posticaj da se malo bolje upoznamo sa žitjem onoga koji nam izobilno pomaže, koji je stalno pred gospodom molitvenik za nas, pogotovo za nas koji ga slavimo kao krstnu slavu. Evo, pročitaćemo jednu nedugu besedu svetog vladike Nikolaja Velimirovića koju je izgovorio upravo na praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog. Danas, danas mi proslavljamo jednog bogataša koji je ušao u carstvo nebesko. Gospod je istina rekao da je teško bogatome ući u carstvo nebesko ali gospod nije rekao da je bogatome sasvim nemoguće ući u carstvo nebesko. Jer da je rekao da je nemoguće, onda bi mnogi bogataši koji su nasledili bogatstvo od svojih roditelja bili unapred bez svoje krivice isključeni iz carstva. U tom slučaju bio bi isključen i sveti Nikola, koji je bio bogat po nasljeđu, bio bi isključen i car Nemanja koji je imao sedam kula, groša i dukata. Bili bi isključeni i drugi koji se u ovome svetu smatraju bogatašima, a čija imena međutim vidimo u kalendaru. Ne, braćo moja, nikoga blagi Bog nije unapred isključio iz carstva svoga i nikome ko želi večnog života nije unapred zaključao vrata nebeska. Pa ma takvog stanja i zvanja on bio. Po neiskazanom čovekoljublju svome, Bog želi da se svi ljudi spasu. I niko u svetu ne može jednome čoveku sprečiti spasenje ako ga on sam sebi ne spreči. Nije bogatašu teško ući u carstvo samo zato što je bogat, nego zato što redko koji bogataš može da savlada iskušenja koja dolaze od bogatstva. Redko koji bogataš može da izdrži, a da ne zloupotrebi bogatstvo. Malo je bogataša u svetu koji svojim bogatstvom ne kupiše pakao mesto raja, večne muke mesto večnog života Malo ih je koji ne prilepiše svoje srce za bogatstvo i ne otuđiše se od stvoritelja svoga. Malo ih je, ali ih je bilo. Teško je bogatašu ući u carstvo Božje, ali su neki bogataši ušli. Ušao je sveti Nikola, ušao je car Nemanja, ušli su još i drugi. Njima bogatstvo nije smetalo, nego im je baš pomoglo da uđu u carstvo i u kalendar jer oni upotrebiše svoje bogatstvo na slavu Bogu i na spasenje svojih bližnjih. Imajući bogatstvo, oni kao da nisu ništa imali. Sve što su imali smatrali su svojinom Božijom, a sebe Božim slugama i blagajnicima tuđeg blaga, koje su oni raspoređivali i delili shodno zapovestima evanđelskim. I tako su spasli svoje duše još više pomogli drugima da se spasu. To su junačke duše koje ne da došle da ih bogatstvo savlada, nego oni savladaše bogatstvo. A izvan ovoga zemaljskoga bogatstva, sveti Nikola je imao još tri mnogo veća bogatstva. I to bogatstvo vere, bogatstvo pravde i bogatstvo milosti. Razdajući iz ljubavi prema Hristu svoje zemaljsko bogatstvo siromasima, on je i sam postao siromah. Ali ona tri bogatstva sve su se više gomilala do kraja života zemaljskog. Što je više predavao veru svoju drugim ljudima, to je on postajao bogatiji verom. Što je više revnovao za pravdu Božju, to je duša njegova bila punija pravde što je više izlivao milost prema ljudima, to je srce njegovo bivalo milostivije. Vera, pravda i milost, to su nebeska bogatstva koja se umnožavaju davanjem. Vera, pravda i milost, to su tri hazne svetoga Nikole, koje je on ostavio crkvi u nasleđe i koje još ni do danas nisu istrošene. Ovo trostruko blago ostavio je svetac Božji u nasljeđe i vama koji njega spominjete i njega proslavljate. Vi koji slavite svetoga Nikolu, znajte da je njemu milije da vi od njega primite nego da on uzme od vas. Vera svetog Nikole bila je kao kristal čista i kao dijamant čvrsta. On je to pokazao u Nikeji, braneći pravoslavlje od jeretika, izlažući pri tome život svoj opasnosti. Pravda Božja u svetom Nikoli bila je kao sunce jaka. On je to pokazao onda kada je sprečio dželata da poseče tri čoveka nevino osuđena na smrt. Sveti Nikola je dotrčao i rukom svojom istrgao mač iz ruku dželatovih, opet pri tom izlažući svoj život opasnosti. A milost svetoga Nikole prema bednim i siromašnim bila je slična milosti Hristovoj. Sve svoje imanje on je razdao kao milostinju, više tajno nego javno, izlažući se opasnosti nemaštine i gladi. No ovaj veliki sluga Hristov nije se strašio ni od nevernika, ni od dželata, niti od gladi. On je znao pouzdano da svevišnji bdi nad svim vernim slugama svojim I zaista svevišnji ga je zaštitio do kraja života i proslavio ga posle smrti među anđelima i među ljudima kao malo koga. Ali osim ove tri velike riznice blaga duhovnoga, vere, pravde i milosti, sveti Nikola je imao još nekoliko prepunih riznica. To je riznica krotosti, pa riznica uzdržljivosti, posta i molitve, pa riznica smernosti i tako redom. Sve ove prepune riznice duhovnog i moralnog blaga ostavio je ovaj divni svetitelj Hristov vama, pravoslavnim hrišćanima, u nasleđe. I na današnji dan sve te bogate riznice otvaraju se i nude vama. Sveti Nikola primit će vaše kolače i vaše sveće i molitve samo kao uzdarje na njegove darove, a ne kao vaš dar. On vama nudi danas svoje darove. Ako ih primite, onda će i on primiti od vas uzdarje. Ako li vi odbacite njegove darove, iz njegovih riznica darovane, odbacit će i on vaša uzdarja. Pazite dobro i ne prezrite one darove koje vam nudi ovaj bogataš Hristov, koje smo sada. I još jedno pazite i radujte se tome. Sveti Nikola nije knjige pisao, niti je krv svoju mučenički prolio za Hrista, pa ipak je slavljeniji od mnogih svetaca koji mudre knjige napisahu ili koji mučenički za gospoda postradaše. Ovo je tajna velika i divna. Ovo je delo Božje Ovim je gospod blagi hteo pokazati da on ne uvodi u svoje carstvo samo mudre bogoslovce i mučenike, nego i sve one bezbrojne dobre duše, koje niti knjige pisaku, niti mučeništvo pretrpeše, ali veru istinitu održaše i zakon Boži ispuniše. A takvih je najviše bilo i najviše ima među vernima, to jest onim koji ne govore, ali tvore, koji knjige ne pišu, ali duhom Božijim dišu. Istina, mnogobrojni su mudri bogoslovci i mučenici, no ipak su oni u manjini prema ogromnom broju ovih poslednjih, koji se ne proslaviše ni kao bogoslovi ni kao mučenici, nego kao čutljive, ali verne sluge Božije, kao sveti narod Božiji. Sveti Nikola je svetitelj narodni, savršeni predstavnik onih najmnogobrojnijih koji slušaju reč Božju i žure se da je izvrše pa da primerom druge pouče. To će biti uzrok zbog čega se sveti Nikola slavi više od mnogih svetih učitelja i mučenika. To će biti razlog zašto mu je crkva posvetila osim ovoga dana još i sve četvrtke običnih sedmica kroz celu godinu, zajedno sa svetim apostolima. Njemu, čudotvornom Nikolaju Mirlikijskom. Bogu našemu slava, svetome Nikoli čast i pošta, vama svima zdravlje, mir, radost i blagoslov veki. Amin.